completigis la mapo de la homa corpo. En citiu iaro 2021 plenumigis exterordinara scienza atingo, priciu tamen oni ne multe informis. Completigis la eltrovado de la sinsequo de ciui homai genoi, la tiel nomata Homa Genaro grandega labor gruppo de facae sciencistoi, la consorzio to du to publicigis antau quelcae semainoi la unuan completan sinsequon de granda puslo, quiu consistas el tri miliardoi da nucleotidoi. Fakte, la tutto formas unu grandegan moleculon de donoa quiu situas en ciui celoi de nia corpo, ca estas proximume du metroen longa. En tiu longega codo trovigas combinoi de quar literoi, A, to, go, co, quiui respondezas pri ciui niai homai traitoi. Gi estas ia spezza instrucci libro quiu regas ciuin funccioin de nia corpo. La proiecto Homa Genaro estis annoncita antau dudec iaroi, ciam oni eltrovis la technicon ciu ebligas la pacienzan montadon de la puslo. Gis antau nelonga tempo, ancora trovigis multai truoi in tiu granda mapo nome ancora hoc procentoi el la estis ancora ne decodigitai. Mancantai pezoi in tiu complexa structuro eble relatas al eraroi en la donoa moleculoi. Gravae por la studado de multae malsanoi, cies causo gis nun estas obscura. Nun la laboro estas prescau finita, char la jus publicigita i datumoi concernis la genaron de virino mancas ancora o prescribo de la cromosomo Y, quion nur viroi havas. Crome, lau iui faculoi, la genaro povas presenti variajoin, depende de la homa grupo quion oni pristudas. Eble ne existas unu sola homa genaro, sed plurai. Tio signifas che la daurigo de la studoi dependas de cun laborado inter sciencistoi en plurai locoi en la mondo. Oni appena o povas calculi la gravetson de tiu scienza atingo. Per la clara distingo de milloi da homai genoi, oni povas malfermi voioin al sen precedenza evoluo de medicino cae biotecnologio. Dio helpos la plenan conon pri du mil geneticae malsanoi, pri cancer tipoi, pri diagnoso, por producti nova in plitauga in medicamentoin, cae por starigi curatsadon sur base de individuae corpae traitoi. En la iur medicino, gi alportos tre gravan progresson. Crome, gi multe helpos en familia planado pere de geneticae prognosoi. Compreneble, citiu lasta capitro alportos ancao DELICATAEN ETICAEN discutoin. Antau quelcae iardecoi, ECCH plei AUDATSAE ficciistoi ne povus imagi la el trovon de la homa genaro en la comenzo de la tria armilo.